الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه الكرام اجمعين اما بعد فجزى الله اخانا ابا خوله خير الجزاء بهذه النصائح والتوجيهات التي القاها على مسامعنا فهي والله نصائح نافعه ومفيده نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بها واياه فقد سمعنا منه حفظه الله تعالى كلاما علميا كلاما سلفيا كلاما مدللا ومؤصلا كلاما منبثقا من القلب الى القلب كلاما منبثقا من الاخ الى الاخوه نسال الله سبحانه وتعالى ان يجزيه كل خير اي والله maneno tuliyosikia hapa ni maneno ya kututibu sisi nafsi zetu kila mmoja kwa nafasi yake na kiwango chake. Na sisi wanadamu twazijua nafsi zetu na yale ambayo tunayafanya, na Allah subhanahu wa ta'ala anatujua zaidi. Na tizama wewe, yule ambaye anatujua zaidi sisi, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayetawalia kutulipa, in khairan fa khair wa in sharran fa shar fa aina al-mafarru ya ibadallah ikiwa Allah mwenye kutujua zaidi ndio atakayetawalia malipo yetu ikiwa tumefanya kheri atatulipa kheri subhanahu wa ta'ala na ikiwa ni shari kadhalik makimbilio yako wapi wapi utakwepa ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir inawezekana katika ulimwengu ukawa na ujanja mwingi umepewa ufasaha umepewa watu kuhami kutetea hata ukisimamia batil unaweza ukashinda na pengine ukaonekana wewe ndio umewaonea watu kumbe wewe ndio uliodhulumu lakini ujanja huu haupo akhira fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia iogopeni siku ambayo nyinyi mtarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha italipwa kila nafsi kile ambacho imekichuma na hapata kuwa na dhulma siku hiyo kwa hiyo ndugu zangu twajijua sisi tunayoyafanya katika kheri na shari na Allah subhanahu wa ta'ala mola wetu atakayetulipa anatujua zaidi huu ni wakati wa kubadilika na kuyarekebisha matendo yetu na bado tuko hai tukaacha mabaya tukaenda katika mazuri tukamwomba Allah thabati katika dini yake tukabakia katika Uislamu na Sunna tukajitahidi katika hilo fursa hiyo tuko nayo kwa sababu tuko hai lakini tukizembea uhai huu ukapita ikawa hatujatengeneza akhira yetu majuto yetu yatakuja kuwa ni makubwa sana kwa hiyo maneno yaliyozungumzwa hapa ya kuhusu nyoyo ni maneno ya kutuelekeza kwenye mustakbali wa kutengeneza akhira yetu na wallahi alazim nyoyo zinapitiwa na ghafla haya maneno tunayohitaji kuyapata kila wakati na hilo limekuja katika hadith sahihi عند الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله حديث الأغر ابن يسار المزني رضي الله تعالى عنه أبو مالك أمتى رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال innahu la yughanu ala qalbi. Qala Shurah, ay yulabbasu ala qalbi. Mtume alayhi salamu anasema haika mambo yalivyo, innahu la yughanu ala qalbi, haika mambo yalivyo hufunikwa wakati fulani juu ya moyo wangu. Anasema hayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ulama wanasema maana yake hapa mtume alayhi salatu wassalam yusibuhu assahw fi baadhi alfatarat an dhikri llahi azza wa jalla. Wako ulama walioeleza hayo. Wakati mwingine mtume alayhi salamu anasema inamkuta kama kusahau na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kisha anasema wa inni la astaghfirullaha fi kulli yawmin mi'ata marra, lakini hakika mimi ni mwenye kumwomba Allah msamaha katika kila siku mara mia moja ikiwa huyu ni ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhafu ala nafsihi bihadha alqadr anaihofia nafsi yake kwa kiwango hiki ar-rasul alaihi salatu wasalam anasema wakati mwingine ninapata ghafla moyo wangu wafunikwa wa maa dhalika yukthiru alayhi salatu wassalam alistighfar sisi na dhaafu tuliyokuwa nayo ghairu masumin tunaishi kwenye bia fatina yenye kufitini, miji iko mbali na dini. Sehemu kubwa ya jamii yetu inatushawishi kuacha dini na kufanya maasiya. Unadhani nyoyo zetu zinaghafilika kwa kiwango gani? Bila ya shaka ni kwa kiwango kikubwa sana. Tuna kila sababu ya kutoa juhudi ya kutengeneza nyoyo zetu, na wallahi alazim, maneno aliyozungumza shekhe wetu hapa ya kutengeneza nyoyo ndiyo njia katika njia muhimu za kwenda janna ya mnafahamu alinaya bilqulub kutilia umuhimu nyoyo wanasema ulama ni sabilun linnajah ndiyo njia ya kuokoka sabilun ila aljanna na ndiyo njia ya kwenda janna watu wa peponi ni watu ambao nyoyo zao zimesalimika suratu shuara yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata atallaha biqalbin salim iogopeni siku ambayo haitofaa kitu mali wala hawatusaidia kitu watoto illa man ata atallaha biqalbin salim isipokuwa yule ambaye atamwendea Allah subhanahu wa ta'ala na moyo uliosalimika moyo uliosalimika na ashirikiyat wal maasi na mambo yote mabaya moyo kama huu ndio utakuwa salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bali kule katika surat Qaf Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza watu wa janna ni watu wenye nyoyo safi wa uzlifatil jannatu lilmuttaqin ghayra ba'id hadha ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khashiya arrahmana bilghaib wajaa biqalbin munib pepo ni ya watu hao man khashiya arrahmana bilghaib katika watu wa peponi ni yule ambaye amemhofu Mola wake Ar-Rahman kwa ghaibu basi na kumuona Allah subhanahu wa ta'ala yale aliyoyasema aliyoelekeza Allah kupitia vitabu vyake kupitia mitume wake mtu anayeamini kama vile anashuhudia akielezwa nar kama anauona akielezwa janna kama anaiona watu hawa man khashiya wa jaa bi qalbin munib na akaja kwa moyo wenye kunyenyekea. Hawa ndio watu wa janna. Na ndugu zangu, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wale ambao wanayasikia maneno na kuyazingatia na kuweka maazimio ya kubadilika, kwa sababu hakuna aliye mkamilifu. Sote tunapitiwa na ghafla, tukasahau mambo kama haya ya msingi, mambo ambayo ndio salama ya dini yetu. tumuombe Allah tuwafikie tukipewa maneno kama haya tubadilike na alhamdulillah Sheikh ametueleza dawa ya kutengeneza nyoyo zetu ikiwemo kusoma Qur'an ya ayuha nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lilmu'minin mawaidha yametujia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala surati Yunus mawaidha ya Qur'an wa shifaa'un lima fi sudur na imetujia tiba yaliyo katika nyoyo Qur'an ni shifau lima fi sudur wa hudan na Qur'ani ni mwongozo wa rahmatun lilmu'minin na ni rahma kwa waumini Qur'an tuko nayo tuisome Qur'ani na nyoyo zilizokuwa hai ni zile ambazo zikisomewa Qur'ani au zikisoma Qur'ani zinashtuka إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الله كن آية nyingine anatuambia الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب yote haya tumesomeshwa hapa na Sheikh hafidhahu Allah Taala ni mambo ya kuzingatia kwenye kutengeneza nyoyo zetu la mwisho nikimalizia taaliki hii katika maneno mazuri ya ndugu yangu hafidhahullah al-Imam Sufyan ibn uyaina ibn Abi Imran al-Hilali Abu Muhammad rahimahullah ta'ala min ulama'i atba'i tabi'in katika maulama wakubwa wa hadith maarufu ni katika atba'u tabi'in rahimahullahu ta'ala kafariki nadhani mwaka 198 au 97 rahimahullahu ta'ala ana wanafunzi wengi katika fuqaha wal muhaddithin wakina al-Imam Shafi'i wanafunzi wake kina al-Imam Ahmad bin Hanbal Sa'id bin Mansur Abdullah bin Mubarak wote hawa ni wanafunzi wake kina Yahya bin Ma'in Ali bin al-Madini katika talaba والإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله ta'ala Abu Muhammad al-Hilali katika maneno yake yaliyonukuliwa na wanafunzi wake wengi alikuwa akiwaambia wanafunzi wake idha wafaqat as-sariratu al-alaniyata fahuwa al-adlu pale ambapo undani wako mambo ya moyoni yatakapowafikiana na udhahiria wako huo ndio uadilifu yani vile ulivyo wewe unavyoonekana kwa watu kwa dhahir mtu wa dini masha Allah sunni as muhibu lkhair unapenda ndugu zako unavyozungumza uso wako ikawa dhahiria yako ndivyo hivyo hivyo moyo wako ulivyo anasema alimamu rahimahu llahu taala huo ndio uadilifu kisha akasema wa idha kanat as-sariratu أفضل من العلانية فذلك هو الفضل كله أنا سيما رحمه الله وإذا كانت السريرة أفضل من العلانية فذلك هو الفضل كله na itakapokuwa ule undani wako mambo ya moyoni katika undani wako wewe ni bora zaidi kuliko unavyodhihiri anasema hiyo ndio fadhila yote kabisa fadhila kubwa ni hiyo ikawa moyo wako ni msafi zaidi hata kuliko vile unavyoonekana. Moyo wako umetengemaa zaidi kuliko vile watu wanavyokuona, kwa maana ukawa ni mkweli kwa Allah, hata kama dhahiri yako ni ya kudharaulika, wanakuona ni mtu wa kawaida, mtu wa kujishusha, hauna makuu hivyo, pengine wala hutajiki katika jamii. Wakitajwa watu wasahaulika, hata kwenye mialiko hukumbukwi kutwa unaombwa radhi samahani bwana nilikusahau bwana utanisamehe sana ndugu yangu wallahi nimeghafilika sana wewe watu wengine utawaona ni watu wa hata hawako mbele kielimu wala si kwamba wana vyeo lakini wanakumbukwa watu wa kawaida tu wewe wasahaulika lakini ikiwa moyo wako umetengemaa zaidi kuliko dhahiria yako ambayo watu wanaidharau hiyo ndiyo bora anasema al-Imam rahimahullah ta'ala thumma qala rahimahullah ta'ala wa idha kanat al-alaniyatu afdala min as-sarira fadhalika al-jawr adh-dhulm lakini ikiwa udhahiria wako eh ndio bora zaidi kuliko undani wako wewe umetengenea dhahiri unaonekana mtu mzuri kimuonekano unadhifu wako usmati wako lugha zako miondoko yako vitu unavyomiliki rajulun tayyib dhahiran dhahiria yako ni bora kuliko moyo lakini humo ndani umekufa maradhi yote mazito unayo wewe hasad unazo wewe chuki unazo wewe ubinafsi wewe mpenda ukubwa wewe mtu wa kusengenya wewe lakini dhahiri mtu mzuri, hiyo ndio dhulma. Hapo umeharibu kila kitu. Haya ni maneno makubwa ya kuzingatiwa sana. Tutengeneze nyoyo kwanza ziwe madhubuti kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala atatengeneza dhahiria zetu. Sasa sote hapa ni wagonjwa na kila mmoja anaumwa kwa staili yake. Kuna watu wana amradhi za kulubu kama maneno yaliyosemwa ya Al-Allama Ibn Qayyim. Kuna watu wana maradhi ya nyoyo kwa sababu ya shahawati wengine wana maradhi ya moyo kwa sababu ya shubuhati na kuna ambao wameyakusanya yote mawili shahawati anazo na shubuhati anazo huyu ndio mgonjwa mautiuti kabisa mtu wa ICU hali yake ni mbaya kupona ni hiyo kudra ya Mungu kama maradhi yote anayo yeye maradhi sugu lakini usikate tamaa na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala ipambanie nafsi yako wallahu subhanahu wa ta'ala yuslihu ahwala ibadihi Allah hutengeneza hali za waja wake akiujua ukweli kutoka kwao in Allahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum Allah subhanahu wa ta'ala akijua katika nyoyo zenu kheri angalia nyoyo atakupeni kheri katika vile ambavyo mmevikosa nyinyi au jue ukweli tu katika nyoyo zenu na mmekusudia kheri kwake Allah subhanahu wa ta'ala atatengeneza hali zenu na kuwapa kheri basi mimi nimefurahi kwa ziara hii ya ndugu yetu Abu ghaula Sheikh Mbwana Abd nami namwambia karibu katika mji wetu wa Moshi karibu katika markazi yetu tumefurahi kwa ziara hii na kama ulivyosema ziara hii imeondosha mambo mengi imeondosha dhana nyingi sisi ni ndugu wamoja wakati mwingine yanatokea mambo baina yetu ya kindugu yanakwenda yakazungumzwa yakaisha na tunabakia ndugu baada ya kumaliza mambo yetu, wala hakuna mabifu ya kuendelea baina ya ndugu bila sababu za msingi. Na wala usitufundishe sisi namna ya kuwa na ndugu zetu, usitufundishe. Pana watu wengine wanatoa maelekezo kama ya kiaskari, mambo ya uchawa sisi hatutaki. Sisi tukishaafikiana katika da'wa, ndugu yetu tuko naye katika salafia, na kama kuna mambo yalipita baina yetu, tumekaa tumeyazungumza, tumeyamaliza, chuki za nini? maelekezo ya kazi gani hatutaki mambo hayo sisi tutampokea kila salafi mustaqim ala aljadda maana bila ya kutafuta maelekezo ya mtu yoyote yaliyo nje ya salafia lakini mtu aliyepinda hayuko sawa na ndugu zake hayuko sawa katika dawa hii hichi kituo ni mwiba wako hazungumzi na wala hatuzunguki tunamwambia wewe hufai kuzungumza hapa una moja mbili tatu nne tano katengeneze ukitengeneza shekhe utakaribishwa ni mtu salafi hana jambo lolote ndugu yetu piteni katika msikiti huu Sheikh Abu Khawla ni msikiti wenu ni ndugu zenu sisi ni ndugu ha? la tathriba alaikum na wengine haya ni maneno tunayarudia kila siku ninazungumza haya kuondoa dhanna maana pana baadhi ya vijana wameniuliza pia vipi bwana eh, vipi bwana kama vile watia shaka Sheikh Abu Khawla vipi bwana ana nini eh? <laughs> kwa kheri tu mtu kaniuliza madha inda akamwambia salafiyun alhamdulillah na hata kuna mambo yalipita baina yetu wala sio mambo ya baina alhizbiyin sio matatizo baina ya hizbi na hizbi eh yeye mwayajua hapa moshi ni matatizo baina salafiyin eh yamekwenda yamezungumzwa kama yalivyoisha mengine mengi ukija kutufukulia leo hatuwezi kuelewa watu kama hao sisi wakutufukulia mambo yaliyofukiwa hatuwezi kuelewa ni mfano leo mtu akafukue ile fitna tutafuna ile ya Morogoro eh mashekhe wakaingiana rudud na nini leo ipakoje leo mnaonaje mashekhe zetu kukutana wanavukumbatiana wanavyopendana lakini watu wamechapana kwelikweli lakini yashakuisha yale hakuna tena bwana watu wamekuwa ndugu wapendana mbona watuletea tena vipi lakini ah, yashakuisha yale ah mbona huelewi wewe sasa markazi yetu alhamdulillah ina inafuatilia mambo, inaelewa mambo na inapima watu, kama vile kuna watu kama vile ambavyo kuna baadhi ya watu hapa hawazungumzi kwa sababu hawako sawa katika manhaji yao, katika dawa zao, au wana mikhalafati waliifanya, mambo hayajatengenezwa. Ah, mkitu hicho hawazungumzi kwa wazi tu, lakini as-salafiyin ah, ambao wameishika dawa salafia na tuko nao pamoja, hapa ni kwao. Mtu akipita hapa atazungumza haya nimeyazungumza kwa ajili ya kumtia moyo ndugu yangu, lakini kuondoshea e, mashaka na ndugu zetu wengine, na hawa ni wenzetu, na insha Allah wakipata fursa watatupitia kama hivi, na sisi tutawapa nafasi hizo. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in wa jazakumullahu khairan